Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Birinchi bosqich da'vat kurishi. 3 yillik yoshirin da'vat. Hammaga ma'lum Makka shahri arablarning dini poytaxti. Ulug' Kabaning boshqurg'uvchilari bor joy edi. Bütün Arab xalqining nazaridagi atalmış muqaddas bu haykallarga qarg'uvchilarning hammasi mushu yerda o'ltiraqlashgan edi. Shunga bu yerda islohot elib berish, ideya va aqidani to'g'ri yo'lga selishdan iborat bu ig'ir vazifani ado qilish Makkaning sirtidagidan ko'p qiyinga to'xtaydi. Bu ish orqali qiyinchilik va to'salg'ularning ta'siriga uchirmaydigan dona bir tadbirga muhtoj bo'lg'ashqa, makkiliklarni biroqla cho'chitib o'tmaslik uchun islom davati dastlabki mazgilda salpal yo'shirin elib berishi eng yaxshi tanlash edi shunga payg'ambar alayhissalotu vassalam mushu yo'lni tanladi tunji avlod musulmonlar payg'ambar alayhissalotu vassalamning bu dinni avval o'z oila taobatlari va yaqin do'st birodarlar orasida tashviq qilishi tabiiy ahvol edi shunga u tunji bo'lib o'z oila taobatlari va yaqin do'st birodarlarini shuningdek tonish bilishlari bo'libmi ular ishchidan haq suyar yaxshi tabiatligi bilan tonilgan ularmi payg'ambar alayhissalotu vassalomni rostchil haqiqatni yoqtirg'uvchi deb biladigan vujudida yaxshilikning ta'siri bor bir qism kishilarni tanlab islomga chaqirdi natijada payg'ambar alayhissalotu vassalomning oliyjanobligi shaxsiyatsizligi va rostchillikqa shaklanmaydigan bir turkum kishilar bu da'vatga tunji bo'lib ovoz qo'shdi Ular islom tarixida tunji avlod musulmonlar deb ataldi. Ularning dastlabki ibtikorida Payg'ambar alayhissalatu vassalamning ayoli Xadicha binti Xuvaylid, Payg'ambar alayhissalatu vassalamning ozod qilib o'tgan quli Zayd ibn G'oris, ibn bil Kalbi va Payg'ambar alayhissalatu vassalamning tog'isining o'g'li Ali ibn Abu Talib. U bu chaqda tunji narsiydi bola bo'lib, Payg'ambar alayhissalatu vassalamning kapolatida turib o'tadi. va yaqin do'sti abu bakr siddiqlar musulmon bo'ldi bular da'vat boshlangan birinchi kunilar musulmon bo'lgan edi shuningdan keyin abu bakrmi da'vatga kirishib ketdi u xushbichim og'indarchiligi esil chiqishqoq axloqliq kang qo'l odam edi uning ustiga uning farosatligi tijoratdagi epi va shirin so'kbatlik bo'lishdek oloydiligi uning qavm jamoati orasidagi bordi keldi munosabatini qo'yolashtirgan edi və əl arasındakı təsirini zoraytqan idi. Şuna o özünün söhbətiyə hazır qılınğan qavmi qeyrindaşlarından işənç qıla alaydıqanlıqlarını İslamğa dəvət qıldı. Nəticədə onun məsləkdaşlarından Osman ibn Affan Üməvi, Zübeyr ibn Avvam Əsədi, Abdurrahman ibn Əv Zuhri, Səid ibn Əbu Vaqqas Zuhri və Təlhə ibn Əbeydullah Təymi qatarlıqlar müsəlman boldu. Həmmədən burun müsəlman bolğan bu 8 şəxs tarixdə tuncu avlad müsəlmanlar və İslam peşvaları olub qaldı. Dəstəbdə müsəlman bolğanlardan yana Bilal ibn Əbu Rabbah Həbəşi mübar idi. Ondan bulağa əgişib İslam ümmətinin işəncilik adımı Əbu Übeydə Əmr ibn Cərrah Bəni Haris cəmiyyətidir. Əbu Sələmə ibn Abdül Əsəd Bəni Məxsum cəmiyyətidir. Ərqam ibn Əbil Ərqam Bani Mahsum cemaatidir. Osman ibn Mazmun va uning ikki qarindishi Qudama va Abdullah. Shuningdek Ubayda ibn Haris ibn Mutallib, ibn Abdumanab va Said ibn Zayd Bani Adi cemaatidir. va uning ayoli Fatima binti Xattob Umar ibn Xattobning hamshirisi. Xabbob ibn Arad va Abdullah ibn Masud qatorli kishilar musulmon bo'ldi. Ular Quraysh qabilasining har qaysi oymoqlardan eng dastlab musulmon bo'lganlar bo'lib, Ibn Isham rahimulloh ularning soni 40 dan oshadi deydi. Lekin uning hisobidagi ba'zilarni tunji avlod musulmonlardan sanashda biroz masala bor. Ibn Sa'd rahimulloh mundaq deydi. Shundan keyin kishilar ar ayol top-top bo'lib islomga kirishga boshladi. Makkada islom to'g'riliq gap so'zlar tarqaldi. Barabara bora islom haqidagi kishilarning muhim temasiga aylandi. Yuqorqilarning hammasi yoshirin musulmon bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni ular bilan maqbi uchrashib, diniy ahkomlarni yoshirin o'g'itib turadi. Chunki da'vat texcha ayrim-ayrim shaxslar bo'yicha yoshirin elib berilayotadi. Sura muddassirining bosh qismi nozil bo'lgandan keyin vahiy orqim-orqa nozil bo'lishga boshladi. Bu mazgilda nozil bo'lgan qisqa lavzilik qopiyalik pasiliga ega, fikri o'tkir, jalliq, ta'sirchanligi va jazbidorligi kuchlik va odamni o'yg'u soladigan bu oyatlar va so'r bo'laklari ayni davrning tinish vaziyatiga mos keladi. Bu oyatlar inson nafsini poklab qilishga qiziqtirish, dunyodagi sachchilik, badqiliqlardan saskandirish, jannat va do'zaxlarni go'yo ko'zi bilan ko'rgandek tasvirlash qatorliqlarni mazmun qilgan bo'lib, mo'min musulmonlarni ular yashayotgan ochu jamiyatdan boshqa bir muhitga boshlab boradi namoz dastlab nozil bo'lgan oyatlarda namoz o'qishga buyurilgan amr farmonlar bor edi muqotil ibn sulaymon mundoq deydi alloh ibtidoiy islom davrida atdeganda ishkirkat kashda ishkirkat namoz o'qishni farz qilgan edi bu vaqtda oqshimi atdigini parvardigoringa hamli bilan tasbeh etqin sur غافر 55 آیت دیلگن. ابن حجر منداق دیگن. پیغمبر علیه سلات و merojga chiqishdan چکشتن o'zimi va вә сахабы керамламы namoz намаз lekin musulmonlar hozir ado qilayotgan қылватқан 5 вақ намаз пәрз қылныштын илгері, яны башқа намаз пәрз қылынғамы йоқ, бұ тоғырды қараш оқшаш aytishlarga qaraganda shu шу вақытлады chiqishdan чықыштын va kun batgandan keyin ado qilish farz qilingan namoz bor ekan horis ibn osama ibn luhaydin u zayd ibn horisdan naql qilgan hadisda payg'ambar alayhissalotu vassalamga vahiy nozil bo'lgan dastlabki kunlarda jibril alayhissalom kelib uningga tahorat ilishni o'rgatdi payg'ambar alayhissalotu vassalam tahoratdan pariq bo'lgandan keyin bir o'chim suvni ilib avrtiga chashdi deyilgan barro ibn ozib va ibn abboslomo shu hadisning mazmunini naql qilgan ibn abbosning rivoyatida mana bu eng burun nozil bo'lgan farzlar edi deyilgan so'z qistirilgan tariq ibn hisham degan kitobda payg'ambar alayhissalotu vassalam va sahobalar namoz vaqti kirganda tog' jilg'ilarga berib al ko'zidan yiroq joylarda namozlarni yo'shirin o'qishib keladi bir qatim abu tolib payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan alining namoz o'qiyotganligini ko'rib buning nemish ekanligini so'ragan va haqiqiy ahvolni uqqandan keyin bu ekanlarni subotliq bo'lishga buyurgan deyilgan bu vaqtdagi to'liqsiz ma'lumotning quraysh kattalariga anglanishi ayni chog'dagi voqealarning har qaysi taraflariga nazar solganimizda mushu mezgilda da'vat garchi maxfiy va ayrim ayrim shaxslar bo'yicha yoshirin ilib berilayotgan bo'lsimi quraysh doiralari buni uqmay qolmagan Biroq ular buningga ortiqcha parvo qilib ketmagan edi. Muhammad G'azzali mundaq degan: "Islom davlati haqidagi mish-mish xabarlar Quraysh doiralariga yetgan bo'lsa-mu, ular buningga ahamiyat berib ketmadi. Chunki ular Muhammad alayhisolatu vasallamni Umayya ibn Abi Salib, Qiz ibn Said va Abr ibn Nafaillarga o'xshash ilohiyat va uning haqlari ustida gap qiladigan din da'vogarlarining biri bo'lish kerak deb qaragan edi. lekin ular da'vat xabarining atrofga tarab ta'siri kengayib ketishidan anzirab da'vat va uning kundalik taraqqiyot ahvolini kuzatishga va bu dinga kirganlarni ostirtin nazorat qilishga boshladi hash pash deguncha uch yil o'tib ketdi islom davati garchi shaxslar ora yo'shirin elib berilayotgan bo'lsimi lekin bu kamgacha islomiy qarindoshlik va o'zaro hamkorlik asosida elchilikni yetkazoladigan va uni o'z joyida qaror topqizish vazifasini ado qilolaydigan bir turkum sodiq mo'minlar allaqachon yetishib bo'lgan edi shuningdan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalamni oshkora da'vatga o'tishga botil ishlarga qo'rqmay qarshi turishga va butparastlikka qarshi qat'iy maydonda turishga undab vahiylar nozil bo'ldi ikkinchi bosqich oshkora da'vatga o'tish oshkora da'vatga o'tish tunji buyruqi oshkora da'vatga o'tish haqida tunji bo'lib alloh taoloning yaqin qish aqrabolarini ogohlantirgan so'ri shuora ikki yuz o'n to'rtinchi oyati nozil bo'ldi mazkur oyatni o'z ichiga olgan so'ri shuorada avval muso alayhissalom payg'ambar bo'lgandan tortib u toki bani isroilni boshlab hijrat qilganga qadar va ularning fir'avn va uning qulchiliqlaridan qutulgandan tortib fir'avnning oila tavobatlari bilan qo'shib g'arq qilvetliginiga qadar bo'lgan bir qator jiddiy ham ta'sirli voqealar bayon qilindi bu qissa muso alayhissalomning fir'avn va uning qavmini alloh taolo tarafiga da'vat qilish jarayonida beshidan o'tkazgan jimil sazgurashlarini o'z ichiga oladi menimcha payg'ambar alayhissalotu vassalam oshkora da'vatga o'tib amrni topshirib olish arabisida muso alayhissalomning voqeasini buncha bola tafsili bayon qilishdagi maqsad payg'ambar alayhissalotu vassalam va sahoba kiromlar oshkora da'vatga o'tganda uchraydigan qarishliq ahonat va zulm sitamlar oldida bu qissalar yaxshi ulgu bo'lsin uchun edi shuningdek yana ularning oshkora da'vatga o'tishidan avval o'z ishlariga to'liq ideviy tayyorlik ko'rib qo'yishi uchun edi chunki haqqoniyatning o'z rolini to'liq joriy qila oladigan sharoitga ega bo'lishi muqarrar holda uning botilning zulm sitam qo'rg'onlarini parchaqlab tashlashi va jaholat bilan keskin kurash qilishi orqali amalga oshadi shu musulmonlardimi bu qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan to'liq ideviy tayyorlik bo'lishi tavranmas e'tiqod va iroda turg'izilishi zarur edi shuning bilan bir vaqtda yana bu sura fir'avn va uning qavmining echinishli oqibatini tasvirlash bilan birga Nuh alayhissalomning qavmi Ot va Samud xalqi, Ibrohim alayhissalomning qavmi Lot alayhissalomning qavmi qatorliq Alloh taolaning payg'ambarlarini yolg'onga chiqarguvchilarning oqibati va ayki ahollarning echinishlik oqibatining tasvirini o'z ichiga oldi. Buningdan maqsad albatta pat orada o'z payg'ambariga qarg'ulovchi qarish chiqish, uni inkor qilguvchilarning o'z qilmishlarining oqibatini bilib olishi, hatto qarshi maydonda davomli chang turaveradigan bo'lsa, cho'qim Alloh taolaning qattiq g'azabiga duchor bo'lganligini bilib olishi ve müminlerin özlerinin kelgüsü istikbalının çokum parlak boludğalıqını eniq aydınlaştırılışı üçün idi. Yaqın xış akrabalar arasındaki aşkarı davet. Mezkur ayet nazlı boğandın keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam avval Beni Haşim cemiyetini çakırdı. Ulamı şu an hazır boluştu. Onlarga Beni Mutallib İbni Abdümanab cemiyetinden bir kança adam koşulup yığıldı. Yığın katnaşkoçlarının sani 45 kişi yetti. Ular to'liq qilinib bo'lmay turiblar Abu Lahab so'rinning kayfiyatini buzdi. O, bu o'ltirganlarning hammasi sening tağılıran va yoki tog'ilaringning bolalari. Ha, qani so'zlar. Lekin ilqi yad dinning gapini qiluvchi bo'lma. Shuni bilishing kerakki, ki, qavming butun arablarga taqobil tura olmaydi. Seni to'sishga men haqliq, ammo hozircha o'z pushtlaring kupoya. Navodi gapimga quloq solmay o'z beshimchilik qilaveradigan bo'lsang, Bütün ərəblər bir yandan qol çıxırıb, Qureyşlər baş olub sana qol sağandın görə, öz cəmiyyətinin seni tosqını tüzük. Mən uruqtuqallarına senadək bala qaza kəltürgən adamını köymügən dedi. Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam cavab qaytırmay jim turdi, şunun bilan sorun əhlimi tarqab ketishdi. Shuningdan keyin payg'ambar alayhissalatu vesselam ilqi jamiyatdoshlarini yana bir qatim yig'ib so'z qildi. U so'zida jimi sana sano Allohga xosdirki, من اونوغا حمد سنا ایتمن. اونوندن مدد و یاردم تلیمن. الله قیمان کلترمن و اونوغا توکل قلمن. گواهی بیرمن که الله یکی گاندر. شیری یختر دید. اندن من دختید. چکم هر قومن السی از خلقه یالگان سوزلمید. یکی گان الله بلن قسم قلمن که اونوندن باشک ایله یختر. من الله نسلگ علایتن. Bütün insanlığa umumen əvətligən əlçisidirmən. Alloh bilan qasamki, sizlar go'yo uxlagandek o'lisizlar. Uyg'ongandek tirilsizlar. Qilgan atgan nom amallaringlardan hisob berisizlar. Hisobdan keyin o'rninglar mangulik jannatda bo'ladi va yoki mangulik do'zaxda bo'ladi xolos dedi. Buningga qarta Abu Talib nihoyatda yaxshi pozitsiya bildirdi. U mundaq dedi: "Sana yordamda bo'lish biz uchun sharaf. Biz sening nasihatingni albatta qabul qilamiz." Сөзіңге чин бүтіміз. Мана Mən olanın bir bolu боптымыз. bilen, sen бір işlağı aldırayım mən. Sen öz işin алдыраймын. boğun. өз burayı xuda, mən seni құда, qoğdayım mən мәңгі himayi вә mən. Birli iş, Atam атам dinidin дініден könlüm onu mayvatıdı. Onun kaynıdın Ebu Lahab Ләхәб içip, Ya Allah, bu sətçilik ne?'' uni boshqalarning to'sganidan ko'ra o'zinglar to'ssanglar bo'lmamdi dedi buningga javoban abu tolib alloh bilan qasam qilamanki biz hayotli bo'ladikanmiz uni jon tikib qo'g'daymiz dedi so'rin ahli g'ulg'uli ichida tarqab ketishdi safa teg'idi sada payg'ambar alayhissalotu vassalam oshkora da'vatga o'tgan ahvolda Tağası Abu Talibning uni qanot ostiga elib himoya qiladiganligiga to'liq ishonch qilgandan keyin u bir kuni Safa teg'iga chiqib, "Ya Sabaha" deb tovladi. Bu sadoni anglagan Quraysh oymoqlari taraf-tarafdan yig'ilib keldi. Shuning bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam ularni tavhid, bir xudolik aqidasiga va o'zining Allohning payg'ambari ekanligiga iymon keltirishga va qiyomat kunining barhaqligiga ishonishga chaqirdi. imom buxoriy rahimulloh bu qissaning bir qismini ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilib mundoq deydi yaqin xish aqribolaringni ogohlantirg'in degan oyat nozil bo'lib edi payg'ambar alayhissalotu vassalam safa teg'i chiqib ey bani fihri jamiyati ey bani adi jamiyati deb quraysh oymoqlarini bir birlab chaqirdi quraysh ommasi yig'ildi hozir bo'lolmaganlar nima ahvol ekanligini uqish uchun odam evatdi Ularning ichida Abu Lahab ham bor edi. Shuning bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam so'z qilib, "Ey Quraysh jamoasi, ittifoqlarchi, agar men dushman otli qo'shini tog' orqasida sizlarga hujum qilmoqchi bo'lib yetibdi desam, mening çin chin pitamsizlar" dedi. Ular birdek shundoq, "Sening gapingga chin pitimiz, sening rostchil, samimiy ekanligingga ishonimiz" deydi. payg'ambar alayhissalotu vassalam undoq bo'lsa men sizlarni qattiq azobdan ogohlantirg'uvchiman devdi olak bulg'ur bizni mushuni deb yig'dingmi dedi bu chog'da abu lahabning ikki qo'li qurib ketsin amaldi qurib ketdi uningga erishgan narsalari asqatmidi u lovuldab turgan o'tqa ya'ni do'zaxga kirdi uning o'tin to'shig'uvchisi yana suxanchi xotinimi lovuldab turgan o'tqa kirdi uning bo'ynida makkam eshilgan arg'amchi bo'ladi degan so'ri nozil bo'ldi imom muslim rahimulloh bu qissining yana bir tarafini abu hurayra roziyallohu anhudan naql qilib mundoq deydi yaqin qish aqrabolarini ogohlantirgin degan oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalom shaxslar bo'yicha va to'p bo'yicha chaqirib ey quraysh jamoasi o'z öz o'zinglarni do'zax azobidan qutuldiringlar ey ibn kab jamoati sizlarmi o'z öz o'zinglarni do'zax azobidan qutqizinglar ey qizim fotima Sen bu özünü Allah'ın azabından kutkızgın. Allah bilen qasam ki, mən silagi Allah'ın azabından hiç nersini de beyklanmayman. Aramızdaki uruk tukkançılık münasibeti öz yolu bilen buludu dedi. Mana bu eniqlik derecesi naiti yukarı ve en uçuk yetküzüş sadası Пайғамбар Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sada arkalık özünün en yakın uruk tukkallarına ilahi elçiliğini kabul kılış oturumuzdaki uruk tukkançılık münasibetinin muhim arablarda hozir ching'iga chiqqan urug' tuqqonchilik asabiyati tarafbozligi alloh taoloning dargoyidan nozil bo'lgan ogohlantirish haroratida erib tugdi deganni aniq yetkazgan edi haqni jakolash va mushriklarning qarshilik ko'rsatishi haq ovozining yangroq sadosi makka osmonida jaranglayotgan paytda alloh taoloning sana buyurganni ya'ni parvardigorongning amrini oshkora o'ttirg'i qo'ygan mushriklarning masxarlariga parvo qilmag'in degan oyati nazil bo'ldi. Buning bilan payg'ambar alayhisolatu vassalam ularning shirk xurofatlarining va asossiz afsonalarining abdi bashirisini echib tashlashga kirishdi. Bu taykallarning haqiqiy moyitini, uning naqadar qadr qimmatsiz narsa ekanligini ochiq oshkora o'tirg'i qo'yib, butlarning ojiz va keraksiz bir nima ekanligini amaliy misollar bilan tushuntirdi. Butlarga sig'inish ва uningga cho'qinishni o'zi bilan Alloh o'ttirisida vosita qilib olganlarning oshkora ozg'inlikda ekanligini ro'shan dalil paketlar bilan bayon Гоя Go'yo chaqmoq guldirmamisi tinish havo bo'shlig'ida aks sado paydo qilgandek mushriklarning ozg'inligini va butqa cho'qinishining hamoqatligini oshkora o'tirg'i qo'yish makkiliklarning g'azab o'tini lavuldatdi. Ularda bu xil tashabbusni yod ko'rish va inkor qilish to'lqini avji urdi. Qurayshlar uchtim tut maydoniga kelgan bu yangi iqimni to'smoqchi bo'ldi. Chunki bunda qilmaganda ularning koni an'anaviy meroslari xavf uchraydi. Qurayshlar tadbir qo'llanmoqchi bo'ldi. Chunki ular bir Allohga iymon keltirib, ko'p ilohlikni inkor qilish va Muhammad alayhi alayhisolatu vasallamning payg'ambarligiga iymon keltirish, qiyomat kunining haq va rostligiga ishonish deganning ma'nosi boshqalarning mulkida emas, hatto o'zining jini va mol mulkidimi to'liq ixtiyorligi bo'lmaydigan ravishda mutlaq bo'ysunish va o'zini atash ekanligini iniqroq qilib aytganda bu ularning diniy imtiyozidan foydalanib arablar ustidan yurgizadigan xo'jayinlik o'rnini yo'qotish alloh va allohning payg'ambarining rostlik uchun o'z nafsining rohat parog'atidan voz kechish shundoqla yana ota bovalardan qolgan an'anaviy aqida qarashlarni tashlab o'zlarining ruhiy, e'tiqodi, ijtimoiy va siyosiy holatlarda uzil kesil o'zgarish hosil qilish ekanligini, undan boshqa tuan va o'tira tabaqadagilar ustidan o'ynatiladigan qonli qamchisini to'xtatish va ati oqshom o'tkaziladigan gunoh ma'siyatlardan qo'l uzish ekanligini bilib olgan edi. Shunga ular o'z vujudidagi ulug'liq va yaxshilikning ta'siridan emas, balki inson kelgusi hayotida gunohda azvaliguchi bo'ladi. Sör qiyomat 5-nji oyat üçin özleriniň hukuk imtiyazlaryny wagtlyk töweltip goýdygan bu ýeňi waziýetni zadly kabul kılgys kelmedi. Qurayşlar ýokurqylaryny naýt obdan tonup ketken edi. Lekin ular insani fazilat ve ahlaki kamalatda eng yüksek derejede ölgü bola alaydygan qavmi jamoat ve ajdatlar tarixida tengdishi ýok, eng işençilik, eng rastçil ve eng samimi bir ergi qarta nemi dep ewan qoýalysyň? Ular nima qilarini bilinmay hayron bo'lishdi. Ular haqiqatan ham hayron bo'lishga tegishli edi albatta. Ular uyan o'ylab, buyan o'ylab, ko'p boshqa turgandan keyin oxiri Abu Talibning qishig'i berib, uningdan Muhammadning harakatini cheklashni talab qilmoqchi bo'ldi. Shunga ular o'zlarining bu talabiga jiddiylik va haqqoniyat libosini kiydirib, Abu Talibga Muhammadning ilohlarimizni tashlashga da'vat qilishi, bu ilohlarimizni foyda zini va kuch qudratining yo'qligini so'zlab yurishi ashu ilohlarimizni qattiq haqoratlaganlik va ayblaganlik mushu dinga e'tiqod qilib kelgan necha avlod ajdodlarimizni ozg'un gumrohlarga chiqarib ularni aql farosatsiz deb qarg'onliq demoqchi bo'lishdi va shu an tashkillanib abu tolibning qo'rosiga keldi ibn issiq rahimullohu mundoq degan quraysh mo'tivarlardan bir necha arbob abu tolibning qo'rosida paydo bo'ldi ular abu tolibga ey abu tolib sen bilamsan qarindishingning o'g'li bizning ilohlarimizni qopsab tillayotidi dinimizni ayblab bizni aql idroksiz kishilarga ota bovlarimizni ozg'unliq chiqiryotidi uni yoki o'zing to'sqin yoki bizning to'sishimizga yo'l qo'ygan chunki sanmi biz tarafda uni to'sish ishini biz o'zimiz o'rinlaymiz deyishdi bu chog'da abu tolib elchilarga chiroyli gaplar bilan o'zini xoliq aytib ularni yondirdi payg'ambar alayhissalotu vassalammo alloh taoloning dinini tashviq qilish va tavhid da'vatini qanot yaydirishni burunqidakli davomlashtiryverdi hojiloni da'vatga quloq silishdan cheklash to'g'risidagi kengash mushu kunlarda quraysh kattalari boshqacha bir g'amga botdi sababi payg'ambar alayhissalotu vassalam oshkora da'vatga o'tganiga bir qancha oy bo'lmayla haj mavsumi yiqillab qolgan edi Qurayshlar arab qabilalaridagi haj qilg'uvchilarning pat ordan Makkaga to'p-to'p bo'lib keladiganligini biladi. Shun ular payg'ambar alayhisolatu vassalam haqida aplashtirib, fitni ig'vo tarqitish yo'li bilan bu da'vatning ojilar orqali butun arablarga tarqalib ketishining oldini olmoqchi bo'ldi va mushu haqda birlikda kelib olish uchun Valid ibn Mughiraning uyiga jam bo'lishdi. Valid ularga bu haqda hammanglar bir fikrga kelinglar. Fikringlar bir yerdan chiqsin. Biranlar yana biranlarını yalğanığı chiqargan yoki ki so'zini sözünü yana biranlar rəd qıldığan iş olmasın dedi. ular sən digin deyişdi. Vəlid, yox, özünladanla, mən anlap baqay deyib durub aldı. Şunu ola, kohin deyilmikin dividi, valid yo'q alloh bilan qasamki u koin emas. Biz koinlarni cıq köygən. uning deganlari koinlarning qılıplaşqan so'z iboralari va səciyə qabilirə hərgiz o'xshamaydi dedi. ular undaqda sarang deyli deyishgan edi valid yo'q o sarang emas biz sarang majnun bo'lganlarni ko'rgan saranglarning ro'yolatining qandoq bo'ldiganligini bilamiz muhammad saranglardek bo'g'ilib siqilib egiz past so'zlab yurmaydi dedi ular amsi shoir deyli devidi valid Nedi shoir bo'lsin biz she'ri turlarining qo'shaq qopiya g'azal nasr oddiy va murakkab vaznlarning hammasini bilamiz uning deganlari hargiz she'r emas dedi ular she'rgar deyli deydi valid u degan she'rgarmi emas biz ko'plagan she'rgarlarni ularning she'r o'yinlarini ko'rgan muhammadning ishi ularning dam silishi va ban qilishlarga o'xshamaydi dedi ular amsi nima deymiz degan edi valid alloh bilan qasam qilamanki uning gapining bir xil huzur halovati bor uning asli yiltizi bor tarmaq şaxçıları bağının baraqsan notalarına oxşaydı. Onun haqqında nimeli danglar aman çenib qaladı. Şuna onunğa bir az yaqın keladigan söz şuki, onu sehrgar danglar. O sehrgarlarga oxşash ota bola, er ayol, qon qarindosh va yurt mahali orasida orozlik soladigan gap so'zlarni ep keldi dedi. Shuning bilan sovrin qatnashchilari shu bo'yicha ish ko'radigan bo'lib tarqalishdi. Yana boshqa rivoyatlarda valid kengash ahlining hammasining so'zini rad qilib chiqqandan keyin ular validga dal joyiga tushadigan gap bo'lsa sen demamsan deyishgan shuning bilan valid manga biroz muhlat beringlar man bu haqda o'ylanib ko'ray degan va o'yan o'ylab buyan o'ylab bir ozadan keyin so'rin qatnashchilariga yuqorqi so'zni qilgan alloh taolo mug'ira haqida mudassir 18 o'n sakkizinchi 25 yigirma beshinchi oyatgacha bo'lgan oyatlarni nozil qilib validning o'ylinib ko'rish ahvolini tasvirlab mundoq deydi u payg'ambar va qur'on haqida o'ylandi qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'xton qilishni pilonladi la'nat bo'lsinki u qandoq pilonladi yana la'nat bo'lsinki u qandoq pilonladi Ondan u qaradi Ondan qo'shyomisini turdi va chiroyini purishtirdi Ondan iymondin yuz o'rdi. payg'ambarga agishdan takabburlik bilan bosh tortdi O kalomulla emas faqat ugitilgan sehrdir bu faqat inson so'zidir dedi kengash ahli bu qarorni ma'qullagandan keyin darhol ijro qilishga kirishdi shuning bilan quraysh doiralari hojilar keladigan har qaysi yo'l eg'izlariga chozi to'saqlarni qurib o'tgan kechganlarning hammasini to'xtatib payg'ambar alayhissalotu vassalamdan hezi bo'lishini topiladi va uning sharkatlarini salbiy tillo bilan tunishtirdi Bu shumluqlarni yanala Abu Lahab bosh bo'lib o'rinlaydi. Payg'ambar alayhisalatu vassalam odatda haj mavsumlarida o'kaz va Janina bazarlarda har qaysi qabila va oymoqlarning turalg'i o'tanlariga berib, ularni Alloh taolaning tarafiga chaqiratdi va ularga Qur'on o'qib beradi. Mushuning hammasida Abu Lahab payg'ambar alayhisalatu vassalamning kaynida lolmi itdek so'rilib yurib, buning gapi kirmanglar, bu degan o'z dindan voz kechgan ozg'on kəzzab deb shum eğizlik qiladi dal musha ahvol arablarning payg'ambar alayhissalotu vassalom va islom dini to'g'riliq anglagan bilganlarini o'z yurtlariga ilib ketishga turtki bo'ldida natijada uzun o'tmay bu to'g'ridagi gap so'zlar butun arab dunyosiga pur ketdi islom da'vatini cheklash uchun qo'llanilgan chora tadbirlar qurayish doiralari payg'ambar alayhissalotu vassalomni ki davatidan yoki undoq yoki mundoq ishlarning hech qaysi to'syanmaydiganligini tonu yetib bu vaqtda qayta o'ylanib ko'rishdi va bu da'vatni unumlik cheklash uchun tüvendikidik chora tadbirlarni tuzib chiqdi birinchi masxar qilib kamsitish yaklab çetki qiqish yolg'onga chiqarish va kulkiga aylantirib ta'sirini yo'qotish ular bu usullar orqali musulmonlarni yetim qoldirmoqchi və onların mənəvi iradəsini sundurmaqçı boldu. Şun ola Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamğa orunsuz töhmətlərini caplab, onu səttullah bilən tillədi. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamını çağırmaqçı bolsa, "Ey Məcnun, sarang" deyə təvlaydı. Ola etdi, "Ey Qur'an nazil qılınan adam, sən həqiqətən Məcnunsan." Ola yana Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamını sair, kazzab deyə ataydı. Allah Taala surə Sadda uni zikr qilib, ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, yana payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi Kuffarlar aytdi: "Bu bir yolg'on sehrdir." surasat Sad 4-oyat. Qurayshlar bu ig'volarni butun kuchi bilan tarqitishga otlandi. Ular payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan uchrashganda elini yavetadigandak o'miyib, g'azab bilan qaraydi. Kuffarlar Qur'onni anglagan chaqlarida Саңа болған дүшмәнлікінің қаттықлығыдың яман көздір білән сені еқті өтішік тас қалыды. Сені шүбейсізге бір мәжнун дейішіді. Сөрі қалам 51 ayet. Peygamber aleyhissalatu vesselam aciz мискин sahabeler bilen billa oltursa olan мазақ kılıp Allah aramızdan hidayet kılış bilen inam qan kişiler muşulamı deyişetti. Allah Teala bulağı cevaben Allah şükür qilguvchilarni obdan emasmi dedi qisqasi ular go'yo qur'oni karimda tasvirlangandek edi kuffarlar haqiqatan mo'minlarni masxir qilib kulatdi mo'minlar ularning oldidan o'tganda o'zaro ko'z qisishatdi uylariga qaytganda mo'minlarning g'ayvitini qilib mazzi qilgan holda qaytishatdi mo'minlarni ko'rganda bular shaksiz adashqanlar deyishatdi Ular mo'minlarni kuzatishga avatligini yo'q. Sur Muttaffifin 29-33 oyatlar. ikkinchi Islom ta'limotlarini xunuklashtirib, gumon va shak shubha paydo qilish, yolg'on tashviqot tarqitib, asossiz qoidalarni o'ydirib chiqarish va payg'ambar alayhisolatu vasallamning shaxsiyati to'g'riliq, tuhmat va fitna ig'volarni tarqitib, ommaga uning da'vatining mazmunini muloyiza qilishga fursat bermaslik ular qur'oni karim haqida ular aytdi bu burunqilarning afsonalaridirki ularni u yozdirib olgan ebzi qilib ilish uchun uningga atdigan oqshomda o'qib berilyotidi sura furqon 5 oyat va ular bu yana qur'on faqat u yana muhammad o'zi to'qigan yolg'ondir uningga uni to'qishga boshqa bir qavm yana ahli kitob yordam berganda edi sura furqon to'rtinchi oyatning bir qismi va hokazolarni deyishyapti payg'ambar alayhissalotu vassalomning shaxsiyati to'g'riliq uningga qur'onni bir inson ta'lim berdi deyishyapti payg'ambar alayhissalotu vassalomning shaxsiyati to'g'riliq bozorlarda biz tomoq yegandek tomoq yeydigan biz mong'andek mengib yuradigan bu qandoq payg'ambar sura furqon 7 oyatning bir qismida aytdi. Qur'on Karimda ularning fitni ig'volarining o'z aynini naql qilib yoki naql qilmay radiya berilgan nurg'un ulgulik misollar bor. 3. Qur'on Karimga burunqilarning so'z cho'chaklari va afsonalari bilan taqobil turish va xaloyiqni ashu hikoya afsonalar bilan Qur'on Karimga berilishdan to'sish. Aytilishicha, Nazri ibn horis Quraysh jamoatiga ey Quraysh xalqi qasam qilamanki sizlarning beshinglarga og'ir mushkilat keldi sizlar texcha uning chorasini izlamayotsizlar muhammad oranglardagi hamma e'tirof qiladigan rostchil va omonatga vafo qiladigan bir obdan yigit edi u beshig'i oq sanjilganda iliqi yo'chin gaplarni ko'tirib kelib edi sizlar uni soir sehrgar dedinglar azbiroyi xudo u hargiz sohir emas Biz sayırlarının dem sağallarını ve bent kağallarını kögenmiz. Yeni kain dedinler. Qasam qılalayman ki, o hergiz kain emez. Biz kainlarını ve ulanın boğulup sıkılğallığını kögen ve ulanın kapiyada söz ibarlarını anlıgan. Onu şair mi dedinler? Qasam qılaman ki, o hergiz şair emez. Biz şiir türlerinin hemmisini bilimiz. Sile onu mecnun dedinler. Yok, Allah bilen qasam ki, o hargiz majnun emas biz majnunlarni ko'rgan muhammad majnunlardek bo'g'ilib o'ziga o'zi so'zlab o'qi purchaqni elashtirib yurmasa ey quraysh jamasi sizlar bu ishga sal qarmanglar azbiroyi xudo sizlar cho'qim mushkulga duch keldinglar dedi ondin u hiyraga berib u yerda farisxon urdusi hikoyalarini rustam va isfandiyorlarning jang nomlarini o'rganib yodga ep keldi Шынудың кейін пайғамбар алейхиссалату вассалам har qandaq bir joyda so'rin tuzib, kishilarni Alloh taolo tarafga chaqirib va yoki Alloh taolaning azobidan ogohlantirib o'ltirsa, orqadanlar Nazr ibn Haris tab bostirib kelib, "Azbroyi Xudo, Muhammad sizlarga mendek laziz gaplarni so'zlab bermadi" dedi. Ondan ularga Farisxon ordusining hikoyalarini, Rustam va Isfandiyarning jangnoma, afsonalarini so'zlab beradi. Ondan u Muhammadning deganlarining buning oldida qanchalik qiziqi bor deb maqrunib ketadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu dan naql qilingan bir hadisda Nazr ibn Haris bir qancha naqshchi dedakni setib olgan bo'lib, u bir kishi Muhammad bilan yiqilishibdi deb anglasa, ashu qizlardan birini chiroyli jabdib, uning kayniga sep qo'yadi-da, u qiz hiliqi kishiga naqsha etib, usul o'ynab berib, uningdagi islomga bo'lgan moyillik yo'qolganga qadar hamroh bo'ladi deyilgan nazr haqida tuvandikidek oyat nozil bo'ldi ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi va allohning yo'lini masxir qiladi to'rtinchi putishish ular bu o'yin orqali mushriklarni ba'zi xurofotliklarni tashlash Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın davet maddelerinin bazılarını emelden kaldırış bedelige İslam dini bilen küpür cehaletini tarkoçuda uçuraştırıp yapsalab körüştürmekçi boldu. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ular sening o'zlari bilan madara qilishingni, shuning bilan o'zlaringni sen bilan madara qilishini orzu qiladi. Sura Qalam 9-oyat. Mushu borada Ibn Jarir bilan Tabrani rahimullohlar naql qilgan bir hadis mushriklarning payg'ambar alayhissalotu vassalamga u bir yil mushriklarning ilohlarga ibodat qilish mushriklarmi rabbi taologa bir yil ibodat qilish taklifini berganligini ko'rsatdi abdulloh ibn humaysining yana bir hadisida mushriklar payg'ambar alayhissalotu vassalamga sen bizning butimizni bir qitim suyib bo'sa qilsang biz sanga agishayli deganligi zikr qilingan ibn issoh rahimulloh naql qilgan bir hadisda mundoq deyilgan payg'ambar alayhissalotu vassalam bir kuni kabini tavob qilayotadida asvad ibn mutallib valid ibn mug'ira umayya ibn halab va os ibn voil sahmiy qatorliqlar uning oldini to'sdi va ey muhammad bu yoqqa kelgin qorishilishib o'ltiravermayli bizmi san ibodat qilayotgan xudoga ibodat qilayli sanmi biz ibodat qilayotgan ilohlarga ibodat qilgin biz bu ishda o'rtoqlashaylik agar sening xudoying biznikidan yaxshi chiqib qolsa biz to'g'ri yo'l tanlagan bo'lamiz navodi bizning ilohlarimiz seninkidan yaxshi chiqib qolsa sen to'g'ri yo'l topgan bo'lasan deyishdi bu chog'da alloh taolo ular haqida tuvandagi so'zni nozil qildi ey muhammad seni butlarga cho'qinishga undiguchi kuffarlarga aytqinki ey kuffarlar sizlar cho'qinayotgan butlarga man cho'qinmayman sura kafirun birinchi ikkinchi oyat alloh taolo ularning ashu ko'lkilik yarish taklifini yuqorqi kaskin amri bilan rad qilyapti bu haqdagi naqllarning o'xshamasligi ehtimol quraysh doiralarining mazkur putishish taklifini bir necha qatim o'ttirg'a qo'yganligidan bo'lishi kerak davomi bor